บุ๊กทูสิบห้าเปิดไนเซตเปิดไนเซตผลไม้และอาหาร п อดเวอีขร р а н и т е л н и продукти и хранителни п р о д у к ดิฉันมีสตรอเบอรี่ Имам една ягода. Имам една ягода. ดิฉันมีกีวีและแตงโม Имам едно киви и една диня. Имам едно киви и една диня. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Имам един портокал и един грейпфрут. Имам един портокал и един грейпфрут. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง е Имам една ябълка и едно манго. Имам една ябълка и едно манго. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Имам един банан и един ананас. Имам един банан Yedin a n a n a ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ aspravia я п л о o v a salata aspravia п л о д o v a salata ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Аз ям п e е e е ч е н а i и л a я Аз ям препечена ф и л и a ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยอัสยัมเปรเปชินาฟิลีสมาสโวอัสยัมเปรเปชินาฟิลีสสมาสโวดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมอัสยัมเปรเปชินาฟิลียสมาสโวอิมาร์มาวัตอัสยัมเปรเปชินาฟิลียสสมาสโวอิมาร์มาวัต ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Аз ям сандвич. Аз ям сандвич. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม Аз ям сандвич с маргарин. Аз ям сандвич с маргарин. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Аз ям сандвич с маргарин и домат. Аз ям сандвич с маргарин и домат. เราต้องการขนมปังและข้าว Трябват ни хляб и ориз. Трябват ни хляб и ориз. เราต้องการปลาและสเต็ก Трябват ни риба и месо за скара. Трябват ни риба и месо за скара. спагетти. Трябват ни пица и спагети. Трябват ни пица и спагети. май. Какво още ни трябва? Какво още ни трябва? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปเตรีวตนิมอร์กวีอิดมาติซาซุปตาเตรีมวัตนิมอร์กูวีอิดูมาติซาซุปตาซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนคดีอิมาซูเปอร์มาร์เก็ตคดีอิมาซูเปอร์มาร์เก็ตกรุณาไปที่